Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка пісьменнік мастак кампазітар найважнейшая кніга газета кінастужка адзін з такіх рэйтынгаў напярэдадні новага году у 12 намінацыях надрукавала газета звязда пісьменнікам стагоддзя у тым апытанні стаў васіль быкаў а кнігай коласава новая зямля між тым паралельна вось ужо чацвёрты год свой спіс ста беларускіх кніг двадцатого стагоддзя паводле апытання чытачоў складае наша ніва вынікі у нас і ў звязды разыходзяцца прычым даволі рашуча у нас пісьменнікам стагоддзя з вялікім адрывам названы владимир караткевич а кнігай богдановичаў вянок у прычым у абодвух апытаннях удзельнічаюць сотні людзей і быццам падзяляе іх нейкая мяжа не сацыяльная напэўна і не ўзроставая і не нацыянальная бо абедзве газеты беларускамоўныя хоць адна з іх дзяржаўная а другая незалежная тут штосьці ледзьве не інтымнае, бо гаворка ідзе пра патаемнае, пра любімую кнігу, любімы твор любімага аўтара. На маю думку, прычына падзелу ў рознай прасунутасці ў будучыню. Ці дакладней у рознай загразласці ва ўчорашнім дні. Або калі хочаце ў розных беларускіх культурных не ўсё наше грамадскае жыццё вызначаецца сёння і падзяляецца менавіта гэтым. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. Thank you. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Характэрная рыса абодвух рэйтынгаў у тым, што яны ігнаруюць савецкую культурную іерархію на вяршыне літаратурнага алімпу нязменна знаходзіліся янка купала і якуб колас тут справа не в ацэнках, а ў тым, што культура жыве, змяняецца. У 80-е гады і ў постсавецкі перыяд гэтую пару трывала змяніла іншая караткевич і быкаў. памятаю нават калі гэта пачалося калі ў 80-м годзе Васіль быкаў прадстаўнік так званай суворай акопнай праўды пісьменнік пра вайну, напісаў прадмову да першага двухтомніка романтычнага аматара старажытнасцяў і добрага авантурыста владимира караткевича тады гэта ўспрынялося з нечаканасцю але у парадоксе была свая праўда двух зусім розных літаратараў лучыла нешта большее гэткім чынам сфармаваўся своеасаблівы тандем і пасля смерці караткевіча у восемьдесят четвертым годзе ягоную місію як бы ўсяў на сябе паплечнік сучасную заангажаванасць быкова у нацыянальным адраджэнні можна растлумачыць якраз гэтай духовай еднасцю метраў бо да смерти караткевіча нікому б і ў галаву не прыйшло назваць быкова нацыяналістам абагатоў лідарам і духоўным бацькам беларускага нацыяналізму, як яго часцяком называюць цяпер. Значыць, фармуецца ўсё ж тая постсавецкая культурная іерархія, пра якую мы шмат гаварылі ў ранейшых выпусках вострая брамы. Іншая рэч, што заўважны працэс гэты менавіта ў такіх вось газетных апытаннях, а не ў поле прафесійнай крытыкі, якая працягвае свой задоўжаны сон. Можа якраз гэткія рэйтынгі падштурхнуць спецыялістаў да аналізу і каментару сітуацыі. Тым больш што вынікі апытанняў бываюць самымі нечаканымі. Менавіта так успрымаецца ў рэйтынгу звязды, тое што абсалютнае першае месца беларускага мастака двадца стагоддзя чытачы газеты аддалі марку шагалу сваё бачанне гэткага выніку прапануе сергей харыўскі упершыню па ваеннай беларусі артыкул пра марка шагала быў падрыхтаваны ў 1987 годзе у часопісе мастацтва беларусі да стагоддзя мастака але не надрукаваны. Бо ягоным першым чытачом быў Іван Антанович, тагачасны загадчык культуры ЦК КПБ. Ён адразу выявіў пільнасць. Апроч забароны артыкула ён замовіў дыскусію у рэспубліканскім друку. Мне асабліва запомніўся шагалаўскія артыкулы палітычным субяседніку, у якіх мастака заплёўваў ягоны калега Михаил Савіцкі. Шагал невялікі мастак, бо ён фармаліст, які многія заможныя жыды, ён з'ехаў, пакінуўшы радзіму цяжкі час. Нямала намаганняў было прыкладзена, каб адмовіцца і ад саміх твораў мастака, якія хацелі падарыць віцебску ягоныя сваякі. Апынуўшыся ў парыжы Марк Шагал пісаў. Ніколькі не здзіўлюся, калі праз нядоўгі час пасля майго ад'езду Город знішить має сляди і наогул забуде про мастака, який, закинувши власне пензлі і фарби, покутував і бився, каб прищепіць тут мастацтва. Марив перетворить пусті дами у музеї, а людей у творців. Блізу того й сталося, але Шагал помилився. Промінули гады і Радзіма аддала належнае генію. Першы шагалаўскі пленэр, які сабраў мастакоў студзіну краінаў, атрымаў вітальную тэлеграму ад амерыканскага прэзідэнта Біла Клінтона. А яшчэ праз некалькі гадоў у музей былі дастаўлены сапраўдныя творы мастака, ілюстрацыі да бібліі і гогалеўскіх мёртвых душаў. Шагал нарэшце вярнуўся. Паводле нядаўняга апытання газеты звязда, каго чытачы ўважаюць за беларускага мастака два стагоддзя, 42 проценты з больш як трох тысячу чалавек назвалі марка шагала гэта здзіўляе бо прызнанне прыйшло тады калі дзяржава по-ранейшаму імкнецца не заўважаць мастака і неафіцыйныя шагалаўскія пленэры упарта канкуруюць з афіцыйнымі славянскімі базарамі дзівіць у згаданым апытанні тое, што гэтак мала людзей ведаюць іншых мастакоў Беларусі. Другое месца заняў той самы Михаил Савіцкі, узяўшы 22% галасоў. У звяздоўскім каментары прытым заўважана цікавая акалічнасць. Тыя, хто лічыць савіцкага найбуйнейшым мастаком два стагоддзя, лічыць найбуйнейшым літаратарам Івана Шамякіна. Падай у гэтым няма пярэчання, і першы і другі красамоўна ілюструюць сабою савецкую Беларусь. Ніводзін з мастакоў не атрымаў ад дзяржавы столькі, колькі савіцкі. Ледзь не ва ўсіх дзяржаўных музеях і установах вісяць ягоныя палотны і габелены. Таму ягонае імя, прыходзіць у галаву міжволі. Ёсць у спісе звязды іншыя творцы. Язэп Драздович, якога адкрылі і вярталі ў адначасе з шагалам. Вітальд Белыніцкі беруля, чыя творы каштуюць сёння ў Маскве дзясяткі тысячаў даляраў. Дзеля іхнай папулярызацыі свой час прыкладаліся вялікія намаганні. Але папулярызацыя не выхаванне за адсутнасцю мастацкай асветы ролю асветніка бяруць на сябе медыі, якія маніпулююць густамі. Прыгадайце, колькі пісалася пра Александра і Сачова. Праўды, паўправды, няправды. Ягонай славе ў Беларусі па зайздросцю бы і далі. І колькі б не крывіліся мастакі, мастацтвазнаўцы і сачоў, ці прынамсі ягоны феномен застаўся ў народнай сведамасці. Таму ягона імя фігуруе ў спісе мастакоў стагоддзя побач з Алексеем кузьмічом, чыя выставы любіць наведваць лукашенко. Ужо за адну толькі назву выставы славянскія мадоны яго не магла не палюбіць дзяржаўная прэса. Хоць як ні круці, Затворы, што і сачова, што кузьміча, наўрад ці хто будзе плаціць столькі, колькі затворы іхных папярэднікаў пагатоў ставіць у адзін шэраг. Але публіка ёсць публіка. І таму толькі ў канцы спісу апынуліся Леаніч Чамялёў, Казімер Малевіч, Лёнік Тарасевіч, алесь Пушкін. Што да апошняга, дык і ён патрапіў спіс, дзякуючы хутчэй сваёй славе апазіцыянера, чым мастака. У кнізе маё жыццё Марк Шагал пісаў. Не толькі ў майстэрстве я шукаў сэнс мастацтва. Я бачыў перад сабою іншых багоў. Да мяне дайшло, мы ўсё яшчэ блукаем вакол прадмету, баючыся ўлезці ў хаос, разбіць, знішчыць звычайнае. Куды мы ідзем? Што гэта за эпоха, якая апявае мастацтва тэхнікі і ўзносіць фармалізм? Няхай квітнее нашае шаленства. У Беларусі пакуль не дайшло да бачання іншых багоў. Мэтр савіцкі, які назваў шагала фармалістам по-ранейшаму прафесор і по-ранейшаму дае інтэрв'ю праклінаючы сіяністаў амерыку беларушчыну мэтр антанович по-ранейшаму займаецца пытаннямі асветы выкладаючы ва універсітэце культуры але нешта що ж змянілася непапраўна калі гэтулькі беларусаў ганарацца цяпер сваім шагалам Можа і праўда, настане дзень насуперак мастакоўскаму прароцтву і нашыя пустыя дамы пераўтворацца ў музеі, а ўсе беларусы у творцаў. Thank you. антышагалаўскай антысеміцкай і антызаходняй кампаніі што вялася ў мясцовым друку а сям там яшчэ і працягваецца і гэта пасля замоўчвання пасля цэнзуры пасля прапаганды таго што ўсё сучаснае мастацтва падзяляецца на праўдзівы сацыялістычны рэалізм і на хлуслівыя буржуазныя плыні зрэшты як кажуць антырэкляма таксама рэкляма Але асноўная прычына, мабыць, у іншым. Марк Шахал у гэтым выпадку выступіў прымірэнцам савецкіх беларусаў у большасці сваёй зусім не антысемітаў і беларусаў антысаветчыкаў арыентаваных на заходнія дэмакратычныя каштоўнасці гэта з пункту гледжання беларускага нацыянальнага адраджэння знакавая праява і яшчэ адзін доказ таго як нязначна і мала напрацавалі ў двадцатым стагоддзе уласна беларускія мастакі або як нязначна і мала працавала наша мастацтвазнаўства якое мусіла раскручваць тыя таленты якіх у двадцатым стагоддзі відавочна не пракавала Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец аднак вернемся да тэмы кантэкстаў і да таго што застанецца ў мінулым стагоддзі I bought сёння але ідзе ў мінуўшчыне ой як многа ўсяго там застанецца да прыкладу вся хрушчоўская дэмакратыя са сваімі шасцідзясятнікамі дамамі хрушчоўкамі а часта і з іхнымі насельнікамі дзе небудзь на вуліцы арлоўскай у менску якія нічога і не чулі пра справу захарынкі або чыгера і пагатоў пра знойдзеш адказ навошта ўсё гэта бо ўсё гэта не ўпісваецца ў вызначаныя аб'ёмы інфармацыі а што ўпісваецца народжана і жыве недзе ў пяцідесятых быццам вось толькі што сталін памёр або і не паміраў у такіх гутарках іншы раз спрабуеш сам сябе ўшчыкнуць можа гэта рэальнасць і гэта сённяшняе ўсё надуманае не сапраўды сапраўднае і трэба прасякнуцца святаадчуваннем гэтых людзей ажно зараз жа зямля развярзаецца под нагамі і ты адчуваеш як правальваешся ў тыя самыя пятидесятые стоп так быць не павінна смітер бартосік не першы дзень назірае за тым як мяняюцца адносіны людзей да колішніх днямі я выпадкова наведаў звычайную камісійную краму на ўскрайку Мску. Зайшоў ад няма чаго рабіць і запыніўся ў ёй ледзь не на гадзіну. На абшарпанай паліцы сярод раскурочаных электрабрытваў, дабітых тэлефонаў ды іншага падобнага багацця сапраўдным каралём прылаўка выглядала радыёла мылёдыя са спосам кружэлак на ёй. Кошт усяго гэтага скарбу быў дакрыўднага малых. два з паловай мільёны я попрасіў паказаць мне кружэлкі у калекцыі як быццам адмыслова для мяне было сабранае все тое чым я жыў і даражыў у мінулым стагоддзі дыскі булата акуджавы юрія візбара песні бернеса і уцёсова поўны камплект канцэртных запісаў высоцкага джаз тридцатых гадоў і аўтарская песня восьмидесятых истории, о чем сдается еще так недавно. Я выступал у церкви в универмагах. Сегодня лежала передо мною непотребную груда инспиризны, давашком до старого агрегату. Я перебирал кружелки, читал назвы колисти выученных на память песень, некое дивное, незнаемое почутье, чи то сорому, чи то неемкости, не давало мне спокойно покласть со стороны товар на место и пойти своим шляхом. Быцем передо мною лежали речевые доказы того, что не вартые были мои колешние намагания сдобывать эти диски, и хочешь, не хочешь, доводится признать, что далеко не у всех твоих кумиров и наставников приме новое стагодие да э, якога ты незаўважна для сябе так рочыў, напіваючыя іхныя вершы. Самае цікавае, што мой уласны прайгравальнік даўно зламаўся, і гэты радыёлы мне б зусім не зашкодзіла. Але я стаяў у нерашучасці. Можна было б суцешыцца тым, што справа маўляў не ў аўтарах і песнях, а ў самім са старым вінілі, калі б не імёны, пазначаныя на вокладках я зрабіў намаганне уявіць таго хто гэтае багацце здаў напэўна внук якога памерлага інтэлігента пехнара не здольны па сапраўднаму ацаніць гэтыя рэчы але выкупіўшы зараз і куджаву з ізбарам наўрад ці я б гэтым учынкам выратаваў іх творы хутчэй толькі прыняў бы вахту ад таго прыдуманага мною памерлага ў мінулым стагоддзі савецкага інтэлігента. Я пакінуў краму з пустымі рукамі і сумным настроем. Хай маўляў нехта іншы сабе зробіць антыкварны падарунак. На вуліцы, дзе магчымасць взяла прыгожая лічба 2000. Яна закрэслівала толькі што пражытую эпоху. У ну, толькі што распачатым стагоддзі яшчэ не напісана ніводны гарадка, яшчэ не прыдумана ніводнай песні, не пабудавана ніводнага дому. Але, напэўна, не варта прывязвацца да часоў. Песні, раманы пішуцца не ў часах, а ў умовах, краінах і эпохах. Хацелася б думаць, што той, хто здаў савецкія кружэлкі вулпіль, сёння слухае сваё. Хацелася б так думаць каб зусім не засумаваць па тым, што учора было табе дарагое. Зміцер Бартусік назірае за ўласнымі пачуццямі. Самае цікавае не тое, што колішнія куміры састарылі, а тое, як гэты працэс адбываецца ў тваёй уласнай душы. Вось за бясцэнак прадаецца тое той культурны прадукт, што яшчэ 10 гадоў таму з боем даставаўся ў чэргах ты стаіш вагаешся але ўрэшце праходзіш міма спрабуючы зразумець чаму ты гэтак зрабіў калі сіла пачуцця уздымаецца да незразумелага значыць гэта час або лёс рухаў табою а не ты сам рабіў светам і выбор прызнаюся у мяне колішняя заўзятара першых рок гуртоў была падобная сітуацыя адарваўшыся да інтэрнэту або да цяперашніх усеабдымных музычных рынкаў я займеў і праслухаў бадай усё па чым некалі у семдзясятые тужыла сэрца і што дастаць было або цяжка або небяспечна або і зусім немагчыма і што ж девяносто девять процентаў колішняга хараства ператварыліся ў друз не тое гучанне, бо аказалася справа была ў гучанні. Зрэшты і словы не тыя і мелёдыка і голас выйшаў з моды. Праўда тое, што па-ранейшаму хвалюе, мне гэта ясна ўжо цяпер застанецца назаўжды і ніякія змены эпохаў ці тысячагоддзяў яму не страшныя. І вось тут я ўмацаваўся в істотнай, як мне здаецца думцы колішняму аматару рок-н-ролу трэба абавязкова слухаць сучасную музыку разам з цяперашнімі тынейджерамі. Магчыма, у гэтым ёсць несмяротнасць душы. Трэба чытаць сучасную паэзію і не адварочвацца ад сучаснай прозы, як гэта часцяком робяць ветэраны бСсэраўскіх літаратурных выданняў. І тады нам самім, а разам і нашай мове і нашай культуры будзе гарантаванае жыццё у будучыні. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.